क़ुरान में छो न सोच कंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिं वटां हुजे हा त मुंहिंजे घणो इख़्तिलाफ़ु लहनि हा